вона захоплено гортала її альбом. Це ж документи. Які документи табірного життя? По війні їх обов'язково надрукують, і весь світ ще раз наочно впевниться, що таке фашизм. Чим далі більше антифашисток, учасниць опору, ставали на місця блокових і штубових. Однією з комуністок, котрі як політично невиправній, довелося провести два роки в штрафблоці, була Еріка Бухман. Ця незламна, переконана комуністка користувалась загальною пошаною кращих людей табору. Скоро після переведення Еріки в штрафблок її призначили блоковою. Двічі на тиждень після вечірньої перевірки в певний час Лотта під покровом ночі пробиралась з тилової сторони табору до штрафного блоку. Відрахувавши від другу будинку третє вікно, вона умовним знаком, кількома ударами азбуки Мордзе стукала у шибку. Еріка навшпиньки підходила до вікна і відчиняла його так, щоб між рамами створилась невелика щілина, достатня для того, щоб лотта передала маленькі згортки, хліб, теплі речі записки для політичних товаришів і штрафного блоку. Сама ж одержувала доручення і розпорядження Еріки для комуністок інших блоків. Часто Лотта присилала замість себе Марійку. Вона тепер повністю довіряла цій дівчині. Відтоді, як Еріка стала блоковою, вона помістила всіх політичних окремо від рецидивістів. Тепер навіть в штрафному блоці верховодили комуністки. Блок Ніч і туман. Восени 1944 року в блок червоноармійок прибігла дівчина санпропускника Галя Матузова і розповіла, що з останнім транспортом прибула дружина німецького комуніста Ернста Тельмана. Квіти. Негайно треба роздобути квіти, щоб її привітати, заметушилася Марія Петрушина. Прямо з клумб біля канцелярії, ризикуючи потрапити в штрафний блок, вона нарвала пізніх айстр. Вечоріло. На дворі накрапав дощ, зривався осінній холодний вітер. Червоноармійки вечеряли. До блоку зайшла в супроводі блокової, невисока на зріст, немолода вже жінка з стомленим обличчям. Відразу всі оточили її, незважаючи на блокову. Кожен хотів сказати Розі Тельман щось приємне, привітати її. Ми щасливі, що ви з нами, сказала їй Марія, вручаючи букет квітів. Дружина Тельмана виявилась простою у поводженні, мала дитинну сонячну посмішку, і, може, тому всі звали її просто розою. Блокова відійшла вбік здивовано дивлячись, яке пожвавлення викликав прихід важкополітичної ув'язненої. Сказала ще штубовій, і вони обидві вийшли. Русу одразу посадили до столу, поставили коло неї хліб, намазаний маргарином, і чашку кави. На той час це було неабияке багатство. В цю хвилину раптом увійшла наглядачка, мабуть, оповіщена блоковою. Вона зупинилась як вкопана на порозі. Біля столу сиділа роза, а перед нею стояла Марія і тримала її за руку. Роза щось говорила їй німецькою мовою, а вона відразу перекладала на російську, щоб слова Тельман були зрозумілими для всіх. Увага всіх прикута до цієї маленької, на перший погляд, звичайної жінки. Наглядачку ніхто не помічав. Вона ображено вийшла заглянула до спальні. У спальні дівчата готують для новенької постіль. Звільняють найкраще місце, несуть ковдру, подушку, чисте простирадло і навіть нічну сорочку. Звідки це? суворо запитана глядачка. Із посилки Червоного Христа. Не моргнувши оком, відповідає дівчина, хоч насправді білизну видали німецькі антифашистки складу. Оцінивши обстановку, наглядачка виходить, щоб про все доповісти начальству. Дякуючи її доносу, завтра Розу Тельман переведуть до блоку ніч і туман. Наказ про будівництво цього блоку Верховне командування Вермахту видало в грудні 1941 року, коли Гітлер встиг окупувати майже всю Європу. Окупувати та не підкорити бо росли щодня сили опору багатьох завойованих країн. Цей блок Нічі туман вирішили помістити і дружину вождя німецьких комуністів, в особистій картоці якої, як і в багатьох важкополітичних, стояв штамп. Повернення небажане. Та це буде на ранок. Цієї ж ночі німецькі антифашистки влаштували побачення Рози Тельман з її дочкою Ірмою. Ірма прибула в Равенсбрюк з одиночної камери Шарлотенбурга. Змучена і хвора, вона стояла разом з етапниками чергового транспорту на табірному дворі в глибині алеї смерті. Підпільниці були сповіщені про її прибуття, і пізно ввечері привели Ірму до 32-го барака, де серед військовополонених знаходилась її мати. Вони кинулись в обійми одна одній і якийсь час стояли мовчки, дивились одна на одну, ковтаючи сльози. Ірма боялась запитати, чи правда те, що підпільниці розповіли їй про батька. По війні Ірма згадує. Ми притислись одна до одної. Я вся тремтіла, заклинаючись у мене було перечуття, що я більше не побачу маму. Нашу зустріч охороняли ротармійки, боячись, як би не заглянула аузерка. А пам'ятаєш, як ми приходили до батька у в'язницю, і він писав нам на грифельній досці, знаючи, що в камері встановлені підслуховуючі апарати. Пам'ятаю, тут певне те саме. Будемо говорити тихо. Це була коротка ніч. Ми не встигли наговоритись, як наступив світанок. Раптом мама наважилась сказати те, про що ми обидві мовчали. Я не вірю, Ірмо, що батько загинув під час бомбардування Бухенвальда американцями, сказала мама. Гадаю, що гітлерівське радіо передало цю вигадку, щоб зламати нашу волю. Вони не посміють його бити. Скоро ми будемо всі разом. Радянська армія вже близько. Вони визволять нас, гарячково шептала мама. Не знаю, чи вірила мама в смерть батька, чи просто втішала мене цими словами. Я попрощалась з нею, сповнена надії, що все передане по радіо про смерть мого батька чергова вигадка, яких їй до цього було немало.